legunt ostino he auton per ig hupo idion apeleutheron kai echein idia ergasteria en hois autoi pragmateuontai ontai ec tu idiu kai meden apo echeinon lambanein ho sunegoros un apeleutheron apecrice pollo e chrono et patroni hautu hena hekaston paresche kenai drachmen kai eti hetoimus einai parechein ei autois epitrepoi frontisate me palin mempsetai koinon nun ecete dia biblidiu legontos tinos patera idion apopefiskostai kai hautoe decada apenensai kai alla polla tu idiu dicaiu hatina apaituntos hadrianos erotesen dia ti u proteron ecusas ton heparchon kai perituutu ememso, autos se autoe husteresai urbicu legontos primitio eleutherosa i celonta che collus menon einai metera orphanes eis adikian gar tes orphanes tuto ginestai einai gar auton pragmateuten kai dia tuto pragmata dio i keistai hadrianos anes de tesen peisai tu scritas me ofeilein tuton per i tauten prosegorian eleutherustai. Legu tinos gunaicos ten epidosin tu idiu huiu a restai hupotinos, autonte huion idion einai, cae pros auten aneece in ten epidosin, er allos. Apecrice guneee, Romae ken hauten gegenestai kai deltus men gegraphai gamus de me gegonenai me dune centos un auton apodeixai huion ion einai peri hu epratteto hopote me eie sos huios ten epidusin apodos